Book 2 ხუთი ხუთი ქვეყნები და ენები ქვეყნები და ენები ჯონი ლონდონიდანაა ჯონი ლონდონიდან არის ლონდონი მდებარეობს დიდ ბრიტანეთში ლონდონი მდებარეობს დიდ ბრიტანეთში ის ინგლისურად ლაპარაკობს. ის ინგლისურად ლაპარაკობს. მარია მადრიდიდანაა. მარია მადრიდიდან არის. მადრიდი მდებარეობს ესპანეთში. მადრიდი მდებარეობს ესპანეთში. ის ესპანურად ლაპარაკობს. ის ესპანურად ლაპარაკობს. პეტერი და მართა ბერლინიდან არიან. პეტერი და მართა ბერლინიდან არიან. ბერლინი მდებარეობს გერმანიაში. ბერლინი მდებარეობს გერმანიაში. თქვენ ორივე გერმანულად ლაპარაკობთ? თქვენ ორივე გერმანულად ლაპარაკობთ? ლონდონი დედაქალაქია. ლონდონი დედაქალაქია. მადრიდი და ბერლინიც დედაქალაქები არიან. მადრიდი და ბერლინიც დედაქალაქებია. დედაქალაქები დიდი და ხმაურიანია. დედაქალაქები დიდი და ხმაურიანია. საფრანგეთი ევროპაშია. საფრანგეთი ევროპაშია. ეგვიპტე აფრიკაშია. ეგვიპტე აფრიკაშია. იაპონია აზიაშია. იაპონია აზიაშია. კანადა ჩრდილოეთ ამერიკაშია. კანადა ჩრდილოეთ ამერიკაშია. პანამა ცენტრალურ ამერიკაშია. პანამა ცენტრალურ ამერიკაშია. ბრაზილია სამხრეთ ამერიკაშია. ბრაზილია სამხრეთ ამერიკაშია. ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de